baş, e, e perskirkeke teknik çi bu. Gudarvari nehece inşallah unku sıramene nehrin e, şuha götü bun. Yani kesin ku nu despetkin bername çetkin. Seri herkesi tiş e, çedbe yani herkes seri de perskirkeke gidibine. E, meşi suda hoca girt. E, işe mevanemin adar e, derhener niviskar e, adar bozubay mevanemine. Adar hene ki besa kari bu ki. Tushkydei, shkidi hati, serçit xabiti. Ez vanê Xwedê darim ji Elbakê çivasa xwe bikim nivîskariyê dikim berhineriyê dikim helbesta dinivîsim ez bawerim pirtûkekî tê derketiye ew pirtûk ser kîjan babetê کیژە بەشەخانێ ناوێ پرتوکاتە چییە ئەم توازن کی ئاگاهی شێ بسینگ پرتوکا من دهزا پێنجی دەکەت ناوێ باژارێ گونە بەلێ پرتوکا ترکی بوو ناوێ ترکی günahlar şehri Piştivêj me pirtûkek nivîsî belê me neda çiyayî neviya hêj nedeketiye yek pirtûkam heye pirtûka çîrok çîrokun Bere, e, kala çitki serçi babeti behtir tehunan diye. Se evineye, se mrovaya, se dünyaya. Bajarê gunehkar ev kîja bajara gelo? <laughs> Gotinên gunehkar ya Hesenê Metê hebû. Kitêbeke pir baş ev jî. Romaneke ew anî bîra min. Ev bajarê gunehkar bajarê Baj... yani mal bajarete bu bu yani İstanbul bajar. Bajarı günehkar sala ez hatmi İstanbul'i helbestek menüsü bu. Ev e, per Türkçe me e, ber İstanbul'i İstanbul'i nüisi bu. Bajarı günehkar hangi dilimin de İstanbul bu. <laughs> Berî nihaz bêjim cihanê de gelek bajarê gunehkar hene. Yani hingê me ber İstanbulê nivîsîbû. Bajarên din bêguneh bin yani. من هنگی استانبول دیت بو بس پشت هنگی مزانی cihanda gerek bajarı günah hene. Hatınata İstanbul'u çi şey açı bu. Yani tül vani hatta çen salıya kutul vani bu. Yani hmm. çise demek tu hat İstanbul'u. Ez gerek de hatım çuma İstanbul'u sadı nahveti nahveti de. Jib işte seri ez hatna İstanbul'u تنه ویا جیبوی بله جیبو ما استانبول پشتی چیروک از بارم تو اکتیویست تکیجی یعنی گلک گلک بابتا ده yani kabahati e, dominim. Vaktin az barım sinemacı müjüldü. Ben besaveci bikin. Le peşiyavi az huazım, le borinci huazım, gudar bani hua. E, me stranin sürpriz bun. Mehmet Aktaş işe e, konsera Mehmet Aktaş'ı اللي اوكي ازبارم ناوي مكان جي جولي جوكر بو ان شاء الله باشي درباس بي دويتك مهمت اكتاش هبو برده ما جبو قدربانا ما ذكر وقدن اسخوازم müzisyeneke ji Amedê Onik Dingshan e, asli hoji Amedeye o koçi şu emzanın yani pişti katliama Ermeniye ki Amedeye o Zarukevici Araheye aracı müzisyeni ama e, kivi vekin şu gelek müzik evi hatine diziktin Vak müzikin kurmancı emzanın gelek stranen geleri ki Türkiye şura e, dizitine e, ev müzisyenci ki hecayı و سرانه ویجی خوشین ازی خوی نزن از خوازم جبو گذاربان آبکیم El parte in champi. جیهان گوداری بکەم دۆم بکە filmeki takışan bu bezman e, filmeki çav bu şkude derket o proje Hinki tu kalbi besa bir projeye biki şkude şki çavka kija çavkani بله هزار نسب هشت هشتا از چوبما که شو گنده مر گنده از خدای دائمی و داری از چوما سنف یکمین مکتبی دن وقتی از چوما داستانه مدید پنج ریز با هل یکمین حتی امینه ماموسته دست نشانده ولی کسی چی داشت فام ندیگه گلک Ee, zahmet bu. Mevdit ew dît zarokatîrek hete seyme. Ee, du salê beyên ha ez çûma gundê. Him beranê wê de hevdeh sal çûye. <laughs> Şansdeh hevdeh sal. Aynı e, sala 2019'da e, 2019'da da aynı tişt e, berdevam dike. Çar reis nahevde Zaruk derseydi binin. مامۆستە زارۆک تشکە تایبەت یان تشکە عجیب ناوان دەهەبوو یان دەرس چ نەبوو fikirik çine bu zaruk dahat nevi deri xora dile istini ki soba hildike ki e, evde pakıştike Hiçbir ku zaman nizanin e, Zaman nizanin Türkinet zaniye Tekili mamustu zaruk tekili yavak nikare çepe Hiçbir ku zaman ikat parçayı ne biye Beli شويكي هي ناسكرن ناسكرن دمك دريج ددومه الكردستان yani bağrım gerek yani bajarendin yaptı işte yani hatta mamuste uzarok tekili ki datinin u sazdıkın demek ki fırı didome belki jarna hatta sınıfı sisiye az bağrım eku harfan zanın <laughs> yani şey ambejin eku he e, yani mesela az bağrım zarokê tirka digihîjim sinifa pênca yani ortaokulê de ême hê îlkokulê tune yani e, ji ber pirsgirêkê ziman ez barim tebiya dîtiye Beri tişke e, zahmet bu tışke aslında gerek e, gerektiriymiş şavati vaktimi dit. Zaruk ez bejim seya da hatta çağa da neviskarî nadzanin, nevisandin nadzanin. Mecid işkere ki yani mamusta kırdığınızana zaruk Türkiye'nizanın e, yani problem ekem azın navberavanda he. Me ev nevisi em çon elbaki'de günde zıstani mekişan gerek dişte dışağı diye bun belli jime haznak em gerek ferimeke zaten e, yani Kürt gerek zulüm dene gerek e, derdi derdiwan hene yani qasadanawan kültürawan ji edebiyatê ji helbestê hemû tiştê wan bindest bûne ee, xandinawan ji wisa em wextê ez filmê ji çê dikim ez dibêjim gel ez gelek objektif bim yani hundir de bisekinim e, hez nakim e, aliyê tirka an ji kurda ji belê kurda hinqa da e, derdê mazin hene hinqa da در شاداندن ایان هنه بیان مو ایان ننویسه چیجنه که yani dili mor rahat nabı. Jiber hindi min tişteki olsa çeki Beli min gubla gerek ajitej nebe <laughs> gerek tişme ne kiratide. Gerek jara ajitej itkin cana ajitej kirin khrakirina ve babet yeşi yani az bu ve bavariye deme. Yani bir şekilde khozai u rastaki merev gerek bir de. Yani mesela bejin bu Buyurak yapılmasın şey belli. Hinek mesela meditine helbesmanın hene bir şey var şevazeki arabesk edilmesinin o ev babet e, desteva te beva tekerin ki bu sadece yani mesela entiştene entegre kirini hırakırın esas yani hen gayne entegre kirini hırakırın heye yani rastya ve mesele tamami dışevat bu navi merif karibe derhe peş در هنریه در جی او استاتی که پرمازن تخوازی از بارم مرو هیس بکی و کاربه بیکو غلط بی فهم کرن بده صحنه صحنه کرن و اب تشتکی زور بو اجبو زحمت چنه بو yani Luane Lgun'daki çiye و yani ketine cihana zaroka yani zarok jme hinki durun یعنی وەک ئەم بێژن جیهانێکی جودانە یان ئەم بێژن زەحمت نەبوو بوارە فیلم کشاندن یعنی ji بۆەوە چاوە چ زەحمەتی دەرخست کیژا بابەتی دە heysantir bu. Bıçı avayışı zahmettir bu. Merak ettim. Aslında ez beşim tam şey ev bersivam hazdıkı da bersimiki. فیلم من یا پیشیان ها yani ev bir zaman me keşandi filma zaruka bu nay zaruk barış bu barış aştı mahazd ke ji cihan dünya rabine aştı em dixazin filma em niha me dest pêkî vê de zarok hene zarok filmê zarok tîre gerek izan filman ha jî aslında nivîs ez nivîskar rêj dikim در هنری kim بلی چه حوالek hemen nüviskarek gelip başa Melis Özcan evi nüvisiye yani nüviskari evikiye emi pek ve çekin daviya ve binin Ez bejim an avreli an e, gulani emi dest bibikin bekeşin evet film azaruka e, filmekenu filmekenu ha mes filma e, din de قطعا hatnayanı beli heki az basa film adım bikim film men yadın bezman jinavi barış bu filme ke zar ya bu gerek zo bu gerek zahmet bu e, yani em kurt çem profesyonel benji dilhişkesti keme he yani em dilhişkestine gerek em ben destemana çen em serbilind bin henji dilhişkesti mehenem ji ber hindê gelek min nedike ez profesyonel bim filmê de gelek dirêj bû zarok dihatin na berfê de me dikişan e, <laughs> rondik çayım da dihatin me qattiki film cayek dime dest pê dikim filman ha da disa yani aynı tebeş <laughs> de mazoşisti ji belê aynı e, derdê disa ez xwara dixwazim disa filma zaroka e, çünkü ez bêjim ee, zaruk zaruk bu başarojin meji mere hevinem bir rasti kut diz zaman din u zlam anjin neyi henkirin jibo zaruka tut tiştek çinem jibo zaruka e, her tiştiyeke em yemazin zaruka li gorxwa xiradikin qirêj از هست کم فیلمی زارو چکیم چه کم هندی هبم جبار پاک بونه یه تو سا تفکریم از جید مبلا خود او ده مثلا شخوا از رکلام خوشی بکم موسیقی می چکر بو شخوا ارمانه من لی و فونه ده من پایزو که مخونده بو لی فیلمی ده تشتا که بادام زف کشا فیلم من عجیبان ده بولی سحنه مثلا سحنه این که زاروک بتشافي وان مثلا تشتكي عجيب ودجوار بود كتن هندر هندر sınıf mamustera ne kadar kısa bir gün bıçağı olsa eşeki acayip dedin yani av sahne heyecai ne zalim yani sahne ki ferah bu yani ve ki av ki bir dilemeyiş ya yani bezmani av der bir hoş da bezmaniya zarok yenme yani e, zamani van bu Busa çebiku edi nikarın vi zamanı bijin. Hatta ve diye ucu ve de peve une nikarbın vi zamanı bijin uzun on lalbuin berveye. Yani devlet işteki ki usta datine ber zaroka. Zarokin kurdi. Kurdi yani. İca mesela ve filmede ev tiş bir dijvar koddan ev kirin. Mesela filma mendit. Men film jid tamaşa kir bu ve keşke kabu. Çavin ve keçkeci. Eşeki usta dijvardı da. یعنی مرو زحمت خو زفت کی یعنی راستی جی یعنی لی ازانم بشکل که خوزای جی او کسین هانی او زاروکین هانی نکو پرورده بونه جبو سینما نهاتن او کرن تو چی وانا تدیتی و تشخوره یعنی شخو فکری خو تدیار کریه و bir zahmeti hiç çene bu yaz. Varım Zarok Beyko perverde bebinin listine. Yani filme de belki ne listine, şekteki hozayini şekerine. Auf çava bu? Jib, më gotë, filmi Zaruk de gerek zahmetin. Beri filma medem, yani Zaruk'i Kürt ezni zanım, ez pe kelime bejim. Yani, hanka da zora videri, em, çona hundre Dağıstan'ım. Zaruka ikinci ne cineleyist. Runiştin e, evan çan lidin ledineri kamerayı da mezbusa dikişan. Hın kadar rast bun, hın kadar xwaza e, bun, hın kadar zana bun. E, yani ne havce bu embejin? Vahabeke begiri, xwabıqa herine, mamusta birine. Runiştin, çi on daha evan usaleyis, jibina dokumentari ki bu. Yani ne bina filma Çeker'in yani kurmaca. Dokumentari bu. E, Yok, yani belge kadar, film. Hazır kına belge aynı film belge ekibi. film ekibi. Yani Blaze ne Laze? Laze çine bu vede, rol çine bu vede. Vakut da belge Vakut film eki, e, aynı belge film, yani hakikaten halkire bina ye zendan filmi filmin renhirin. Filmi, tahmiken belge filme son daviya ve de Persiya dapirka barış diken gotun dapirka barış meriye rastikam aslında yani filme ev belgenine belge filmine beli her tiş gerek rast bu ee, renhira zaruya leistinavan e, derdevan kederevan Az şu gelek jarat fikrim. Benim yani avkas bu yer avkas kavmin الولاة ما هنا يعني نتني ولاة ما إيكو هاتنا باجرا إيكو كتنا كولانين أوروبا يعني سرانسري جياني ده از بارم سات هزارن شروع كمي يعني از بارم مرفت كاري وانا فيلمين پر پر هيجا درخي هنا لي مخابن در هنيري مكي من يعني تنوه دنيري هر زيده مرفت كاري بريا سينما خدي قبل كريم مثلا İskoç filmek şu olarak şandın مثل درق اسکوچا mesela مثلا جسوریک مرخاس مرخاس سایا مرخاس اوقاس insan eşya iskoça yani şimdi bu yerek yeva ki behesiyan u roşavan ya e, statiko yani le ser İngiliz tane çıroşidene herkes behesiya limkhabın kurd em ledinirin sadan kavminin acebene yani meriftkari Оскаровсини ва буяра ле михавам пир қарса синема курди ли гор ҷиҳанӣ ли гор эшин ку давине ҷибер ку аз баворм ав қасм манзама дасти тиркада ян ҷи дасти аврупияда милатаки ва да бана аз баворм тиштин фаракет шува дар кеве яъни ле диса ҷи курдҷи ҳеди ҳеди аз баворм пешт кевин яъни ам ноҳ динерин портақала зерин e, portakala zerin iki kurt halata portakala zerin ferit helda o hedi hedi hedi peşit kevi tebiram de salberi e, sinema kurdin yine tişteyim usadın visandan kurçuk ni visen Türka من bana tuhant zoramış şu mudgo çima gelon yine yanji emek haribin zaman avkas tengasiye de emek haribin sinema pe çekin لأن هذا أمدنين gerek خلاطي mazın e, derheniren mazın Civaka kurda dert kevi. E, ez bela ku em vê pirsê bikin az ez xwazim pirsa ewkê bikim. Proja nû heye destê te filme ki çawa ya ul ser çi Proje e, Proja mu min got e, ji nivîskarek başa baş heye min behseke ji pêşiyan ha Melis hewala şu proje proja Melis'e evi şu مرا گوت وقتی باسا پروژه که یعنی چای منش که رونایی چه بو مگو گبم اینه تر da benoysin. Em ez bekişinim. E, ve proje ez nad merkezi gebe ez bekişinim. Derheneri ve proje ezim. Aslında proje se kurdiniyeni nese e, yani e, filmek yoksa Babetike cida. Ha Malbata Malbata ki e, mala cihu e, yani jimare ke Ermeni dem. Benç mrovi je hev cuda je jiyana vande. Yani fikri van ne jiyana van ne dure hevin. Belli evne zaruk ki zaruk ekmazındıkin. Navi zaruk iş barışa. Z Sa jiyana wana herkes fikir fikir kide ji belê hemû heyata hev re gelek gelek başın gelek nîzik dibînin hev. Yani kes ya dinê nake ya cida. Ew edin. Ey ev edin. Kes kesî nake ew edin yani. Yani kes kesî cida gire, Ey nake ev edin. Herkes ji heyata yadin re نيزك تبين جردو هديتي فهمتك بنا خاف فهمتك بنا حياتي خاف فهمتك ama تشكوها بالي يعني كسين جدا ماجو كسين شاو مثلا yani e, çi e, avayı cüdane dedi Ermeni heye mamustayk heye basar LGBT hadikem e, Jejiyan Avanj dedi heye Maraki İstanbul'de hayat avan 5 ئەمی دەست پێ بکەن فیلمکە تایبەت ینی هەم ترانێ خوا جیهانێ دیکەن هەم ترانێ خوا ژیانە خوا دیکەن ینی هەم دلشەوەتاندن هەیە هەم کەنی هەیە ینی هەدوکنە هەودە me Tekelejandiye. Tekelejandiye böyle. Gelin ki başım. Ee, ez kuazım müzik eki. بله. موزیک که وکن از بارم توی مریم خانه هست کی گلک هست کی باوی می جمره جانا بله. دوگو دوتمام بله. چیروکا دوتمام دوگو تیزیری قومیه ایجادلوی ده شخو ستران ده دبی این اوینا خلکی عادته اوینا منم دوتمانه دوتمام قبهته یعنی از بارم گلک شخو سترانی دوتمام تیر خوانه Yani civaka kurda beri az emzanın yani civaka ki asayı bu jiberu ki çavl dotmama xot ket. Çav usmami xot ket. <laughs> Yani jiberu ki stranen dotmam pir hene nav civaka kurdadı. Emi strana Meryem Khan dotmam jem gudar bikin. Disame sohbet koyma devam bikin. Ane gudaridu kim dom ke. Adar, em dîsa pavrenim. E, hani ki besa me besa projintey nun me besa wî kir. Hin hani kes xwazim vekim, mesela sinema kurdî. Yani ê ku minak ji xwe re mînak جي فايزي دقري هنا قالوا اسمع رختكم يعني جيل سر سينما كردي تشت فكري هين كده مسبب مسألة بسكن يأز خورا yani sinema ji cihan de jî gereken ez xwere mamoste dibînim ji haneke heye Michael Haneke ez gerek hez dikim ji belî wê ee, gerekene Bergman heye az gerçek Bergman kim. Ee, sinema kurdiyen bejin e, Yılmaz Güney Yılmaz Güney e, derhenerek gerek baş bu zamanı xwada e, Yılmaz Güney ya ev ne destê de çinê ev bêperetî bêzimanî gerek keşan belli. در هنری کردم دو بیشین گرک بیش نکتنه ولی گرک بیش کتنه هنه بهمان گوبا دی کردستان ایرانی کردستان عراقی جهنر سلیم باشورو روجلات یعنی موسا بیشین کردستان باشورو کردستان روجلات بله کردستان باشورو کردستان روجلات هنر سلیم چی بهمان گوبا دیجی گرک در هنری باشنجه Şam zamanı ایشم زمانش گرک باشم گرک کسی باشنه بله بله جن گرک توننن بله جن از گرک تقاهرم مینره تشکه مهمه تشکه mazına aslında ji cihanê de jî gelek jin çinne na Fransa da heye jin nayê çiyem Başına hatta bir 비하면 비가리는 자체 비라면 좀 Jin derhineri gerek başlayın çınının. Ez bizim evci e, yani ben destiyacına hindiyem hani e, berdevame. Tişti ben destçi gerek e, nika peş ve here. Sinema kurdaj sevine. Be perati, be zimani, be peşti, peştavan tune. Kır zaten تنینه کسی آن چیزای تنبیه جبر هندی زحمت پولتکا دولت açacağı Kürt peşine yakısından daha e, hani diken peş ve diken işte e, sinema cimey taze hani ez bejim e, dengi bavemin hebu de baveliyek zaman ez bejim Zeynel Doğan kişan bu yıl sahne hani beli disa sinema kurdara basına gebe e, yani tiştim em basi bikin gelekin gelek gelek zidene yani e, beşyan hatta go Oscar'ı bısının yani ne na İskoçya ne na Vietnam'e ne ez bejim na Kızılderiliya e, derdi kurda bendestiya kurda zulma kurda ditiği ne ditene gelek zım kemazın ditene hindi kurd hebuni illa ev zulme ev haynetiye ditene کرد ظلم خو خائنتی خو بندستی خو بنویسن از بیجم حقیل بدن işte Oscar'ı gerek ya Oscar gerek önemli jinin gerek e, tişke taybaşını ne yani Oscar sandiye kanide tişte kıstan diye yani belli... çavaydı tedayin yani çi e, şart yani... merci yani çi avcı destilatlar Oscar dedim mesela bejin çünkü sinema سینما بندستا چقاس لاسکار جیدی گرز بیاجی نزارم Çünkü جانا هن filmin bereda yazdı. Benim evci Oscar'standır ama filmin kalitesi yani tabi. Elbette ne? Le e, filmin mayinde embejin. Şu Oscar'ı mühimtir. Eko heru heru demine. Bak filmin Yılmaz Güney, o filmin dama hesben sarhoş mesela ya Bahman. Yani mesela Selam مثلا ki السلام yani min hayata من Selam kondu bu yani يعني مرد فهمت كيكو ki يوسا yani acayip bu atraks mervine bir sinema van şu kadar işte ki acayip yani kesik yapır yani bir e, taybete e, tefenga bavemin kitaba kitaba hoşi şu kadar bir diye kitap kitabı da bahsetti ki İca merivlediğini gelek derdi. Diroka kurda da gelek bu yerine gelek işte enteresan hene merivt karivana e, dahili sinema kurdi bike. Le mıhabın e, be devlet bun be statü bun e, şu kurda gelek düştü be. Yani mesela diyeyim besa jinin kurda atkin az bağır mesela gelek e, deverada peşengavın. Gelek cihada hatta Roşte silajı ratkin, roşte kalemi ratkin. Yani mesela demin buhuri gerek lehengin mazın nav da derketiye. Yani cidama Osmaniye'de cemiyetin hu abakirine gerek peşengi kirine. Leyni ho e, jina kurd belki jiber sisteme jiye. Jiber ku sistem jiye civaka kurda dilize. Civak jiye es, ser esası hu dertkevi. Yani mesela ez bu bir bavriydim. Gerek cara ne veli falan ama Mesela jineke koçer, e, jineke bacar, bacari serbesttire. U rahattire jî. Jim şey. buna xwe bêhtir jî dijî. Çünkü az ez carekî ki çubum, nam koçera yani hem bihtir baktavar men hiskir vana, u hem jî serbesttir u azatır, ruhiyet wî gelekî paktir bu. lê jinên ku em bêjî ku kurd gelek gelek kurt ev deh sal bîst sal sî salên mêjî şerê qirêj wana ajot ber bajara ve yani o taka kesî êşa civak sosyolojiya kurda ki serûbin bu. Belki jî ji vê yekê rola xwe nikarin bilîzin jin belkî jî ji vê yekê statûyekê wan nîne ku karibin ji erkekî derfetekî bibînin û ji ee, jin e, aslında azadiya modestim uve. Jin cihanê de bindestin. Ne na kurda de. Disa jinê ein azad ez bijim na kurda de ne. Kurd kıymet edine jina, Kurd gelek jina azad dibinin, Kurd gelek jin, jini Kurdan gelik serbilindin, gelik e, serkeftine. E, jibeli derhineri e, jin çimana dünyayda çimnin, na cihanê de e, ne nakırda da ne cihani da çinne bir mesela Fransız yek beşyan ha navine hatebiyamı Agnes var da he mesela e, deket diye baş hendek henen ha nayvan gerek nane biyamı beli yani derheneri gerek başına jina ne deket ne ez bejim e, bendestiyavan e, ha ha ha azat ne kene evjik peçeki evan yani zana zanavan tiştek tiştek dan nebe zana xwe yanî e, setekîşan nepêşiya zanana e, xwe belê tiştê jina yanî qedera jina dîtina jina serkeftina jina dikan tiştê gerek baş bikin gerek tiştê taybetî bikin ji belê ez dibêjim her tişt destê mû we azadiya jina jî ez bêjim destê jina de ye bi awayê ekonomîk jin ew qas belkî jî azanînin belkî jî derfetê xwe nikarin damezên جوێکێ ناکردبینیان ئەری وسا ناکوردا بە هەندی عشرەتی هەبن ئارد ئاخ یێ زاڵامارە دمینە میراز ji zalamara dimîne bav kurê xwe re dihêle jinara tiştê wisa çimne jin zaten hindî hey illa bendestiye azadiya xwe jî nikwe bistine em dibêjin jinê kurdan gelek serkeftine gelek serbilindin belê تشتكي زاتان جهاني ده yani ne na Kurda, Türka da jwisa, ji Almana jwisa, ji Cehuda jwisa, ji na Ermeniya jwisa. Yani kadara Kurda, kadara jina olsa. Tabasa ahikir. Mesela tiştek tani biram. Kurdi de metu nirti heye. Yani meti şu jiniti dine birensel. Mesela kurmancıydı. Her pey yan meye yan nere. Ee, mesela ah meye asiman nere. Yani esas e, ah hake cinaye. Yani ah bu meye şiberku. Ee, yani xoska ah parvekirin embejin yani karanin yani ki derslatları deste jiran da belki e, civak şey azattır bu. Yani cana usat fikrim. Çünkü hersa hersa miraye, e, kadandini. Mesela dedinerim her afrandın. Jün afri'nin mir kadinin. Gerek işte adı. Talankirin, er, ahlakama belki dert girin ki sakat işmeye belki jin şey ki emjid bin aslan ki berjina kurtte. Xoska e, yani az bu serbelindim. Jineke usa kurd u sinemavan az peşe xoda dibinim. Hemşe çirok insan diye. Keyfamti. Keyfamti. उसका बेहतर बारा मीना के नहाने को हम जीवा के के सरबस्तर जीवा के के पाकतर जिबर को em şikasi aslengi bibin, em şikasi berhevdu aslengi deynin, avqas em jine azane. Em jine karın ta kekesiye xo bijin. Yani tu mesela ka, em bijin xuamin hene mesela, çar xuş xuame hene mesela. Ez berwada aslengi bim, ev jine karın serbest bijin, ez jine serbest. منظره او قص تشتكي غريبه ناویم شیوانه شیوان چتی دیام گوتیه چار keçem çeviye çar keçem çeviye evji bila bir şivane va yani vaka ku şivanek jwanra lazime yani e, merib dinine avqas e, civak ji esasiyeti yin xwe vekatiye em nizanim belki enek de beni İslam'e enek de beni falan tişli bir van tişli ez bu باور ناکم جی اسلامیش جبر کو گلک موتیوین هانی ناو جواکا کرده ده هیت این ام بیجن بریا اسلامی این زردشتی این ازیتیتی هنه از جی جانا بالا خودم دبینم یعنی هما مرب بالا خودت فکری از باورمش بندستی ev. Jiber ku civak e, dizayn kirna civak ne desti ve civak evi ve millet evi. Ez bavarım e, te listin. Jina kurd em bêjin kesayetiya kurd tê lîstîn li va bajara tên perçekirin ten tên minîmanize kirin evê hanî wek proje dewletê Az vade welê bawer dikim hema berveyekê tabi berteka ki em mînakên wek te jî dibînin mînakên jin ê xurt jî derdikevin dibin mînak jî dora xwe re yanî belkî piştî te Gerek kesintin jî temînek bigirin û du te werin ez bawerim ez bawerim hem e, yani ez visan nenêrim yani jen e, zalam cida nagirim Beli alî ki derê jî ez hez e, jin pêş bikin e, yani e, dîtina jina zana jina ji belê ez dibêjim azadî e, na kurda de ne na çi miletê de jinarê gelek çin ne yani tiştê e, bilimê peyda dikim çima zilamın sinema çima zilam pêşînem ji be ew ne hemû kapitalizm belki jê sîstema cîhanê <laughs> problemek heye ku destê zilama de ye destê zilama de şey. yani hekiva sıtılı پێخەمبەر ژی هەموو زڵامن یانی Az ez bêjim sîstemeke wisa cihani cihanê de ee, maznati zorbayî tiştê wisa destê zilama de zelam ji ber hindê pêşiya e, jina dibirin ez bêjim ez bawerim jinê gelek serkeftin min gelek pêşveherin jinê kurda jî e, gereksanane. Merez çava e, gelotkari peshave ki, yani çünkü problem ki permazına. Yani problema jinaji <laughs> yani bak problem me ya netevi problem ki mastraji ya. Çünkü seransare cihani seru yerde he. U sistem belki tek şuna sistemi. Eftişli hani belki bu gari. Hem hevidarın jim. وەکتنم سەر سینەما هەنێکی ماخبین ئەز خوازم هەنکی هەرم پاشەڕۆژ ژێنتە ینی بێزمان ناوێ بێزمان چما بێزمان تە لێکر یاژی tişteki daha yani paşaruj ettin de demin beri de hani ku balatık şey ser zaman bu yere ki yani nav malbatata da belki abi yani ee, malbatamın ez e, pir bu malbatamın Herkes kesekti de bu ee, çardayık emin hebun <laughs> evci ez bejim e, kapitalizma kapitalizma azılamaya <laughs> ez gerek hacbavi kim, belli. Hmm, an kapitalizma an ya zalamaya beli çardayık emin hebun her her kim, belli pir çandı bu malbatamın. من مال ده کرمانجی زیادت چه قصه ند که زمانی می دایی که کرمانجی بو اش کردید قصه که جبالی وقتی هم تو چون می تبی ما ترکی قصه که می تبی کردی چن نهاش چن مسئله که خوشکامن یا مازن های یا نشلای خامن چوبو می تبی دل دبیجنا زکی خود دل یعنی dilim dvejne yürekşi dile dvejne Ali Serhat Ali Botanız açtı dvejin Ali Serhat Böyle böyle deji şey gor herebet ben keteser zikevi dilevi yani Zikevi eşya bu meytebide eveji baş kır Türkin adzani <clears throat> Gutub Mamus'ta e, Mamus'ta dilim ağrıyor. <laughs> Mamus'ta Gutub Dayakine dili Çıkar bakayım kızım, kızım dilini. زمانی خود دریخینه اویجی زستان بو وانج گلک ساره نهاج ساره قات قات یعنی قات قات ده قات جلک کنجی خود دیخست بود دیخست بود دیخست بود دلی خوازکی خوانشا ماموستی خواده بود ماموستا گوتو بود کچامın ما dili tevi deri ya nerede senin dilin iş kutu bu mamusta öğretmenim burada Başlayınca gutu bu kicamın matı dini zamanı te devlete bu çizgi xanışamın. Yani aslında evne gelek yani tişte dirheş gelsin tişte em gebe bakaherim beli em dikenin dikenin <laughs> aslında tişke olsa trajikomik yani hem em dikenin hem em de girin yani ve deri evi zaruki ne koya ifade ki nasnıfı da e, şemkiye tişte meyva gerek gerek yani ev bir zamanı hem e, dişli meyve yani çirongi meyve da dekedim çünkü mahamiye gelekdik. Emş vakti ez çum meytev mi Türkiye nazın mı e, meytev de ki Türkiye. Bezman em kırd zaten bezman bun. Em gelek dişli anne seyme yani em gelek kahrandın gelek em bin dest bun. Sejme zamanı xana hilahın da sala ez bağırna kim çimallat. Çimallat هند بندستی زمان خواه بردوام که با بری من نه هیرا من نه ناوی خواه نه هلبستی خواه نه چیرونگی خواه نه سترانی خواه دستی خواه نه هیلان چند گوت نما اون بیزمان ام بیزمان بون جه وقتی وان سکنی وان دا سکنی با ترکا ام بیزمان بون بری با ما زمانی من هر دم بردوام بون بیزمانی جی یعنی اوزارک اصلا بیزمان یعنی زمانی من چنه ani Kurdiya metini aslında ne Beyzman ne Lale ne Beyzman'ı ani e, zaman ev içinde mehazkez basayı bikim yani mehazkez e, kurtafin bu belli hazkim yani film gelek dişte bunu me dede de hasın yani de bu film ki gerek derece dede de ke belli imkanı meyi hengi hindesi medhat me kurtafin çekir بله هدي دمي برنامج بقدين ل هن بس كريكين تكنيكي çevu bu jberu eki هەوارên vê de ki dema me dirêjtir kirin dilê min de ma Avustralyana ku min gudar nekir ji ber ku destpêkê de teknîkî problem çêbû Mehmet Aktaş me besavî kir û vê de konseravî heye îşev û ew hanî hanî ez gelekî jê hez kim em wîna پرۆگرام بقەدین هێدێدی لێ مەبەسا خۆشی نەکرد پرۆگرام جارێکە مەز لێ دێ دەست پێ دکم رادوویەکی ئەرمەنایە و بەشە کوردی کورمانجی ez radyoya da kısa dikim, bername çetkim. Eji cizirime, şivan zeren cizirime, jam ee, jesas jam rëhe kergjos heskife esiye, jgunde eseye ew çandeke cüdaya bavem çandeke cüdaya yani her şey, du çavkaniya sudê digirim û mesela tebesa zimanî kir min gelek e, gotirîn folklorî ji dîya xwe yani hatta min digo çima gelo dibêjin e, zimanê dayikî mesela ez gerekit gelekî dipikirîm yani e, çıma geliyordu beni dayık. Dayık tamam dayık mazıntı ki dayık e, hini zımantı ki jibave hoş mu gerek çirok gerek kavminin hoş mu girtine le diyamın e, tişte gidine her roşeke mesela az hoji mesela roşek şid bebek yedi ama vak gotüneki peşya dedi berte yani gotüneki usa e, bebeği bebeği tu saateki serbe fikri yani çirokeki kin yave bebeği jidi bebeği işlere Yani derya ya ki dayık lenuha merv deneri ev çapkani hediye de kuttu be yani az nefşanu az vetiştani nabinim az fikrim ev ben dayık ya ve çava zaruki xumazım bikin. Tani khaf gotunin kalıp ekuhim buna ve kursada. Şimdi jiber ku avj perskere ki ki mazına roje ki ki kem serbe mesele ji memane ki ve kem gazi bikin. Em ten hediye berdaviya programı وقت گوتی Mehmet Aktaş em gudar bikin gelo şu bej berde ew hanî dibêjî em ê gudar bikin û bername em digirin e, ji bo gudarvanên hêja spas dikim ku me gudar dikirin e, bawer mişela e, tiştên xweş xwe re girtibin bi dilê we bê ez bêm şevbaş kurdistan bol welatê çiyê û serenserê cîhan سپاس از جی gelek spasiyet dedikim programata xeyr be berdevam ki her dem emici gohtar bikin Malatava جوانیم دل پاکی هیچ نزانیم باشی خطای من چیا بخوا و اما زانی جوانی دل پاکی هیچ نزانی باشی خطای Berde berde berde berde, davro bär berde. Hey berde berde berde, davro Dobro berde. och bärde Sätjar mot somnavet Etrbäs och pejnavet Sätjar mot somnavet اتر بس و پیناوت برده برده برده دبرو براکم برده Jiyan tal kırdım Lake su karet kırdım Lake su karet kırdım ورا سیر کدردم کافر مرا وهرده Berde, berde, berde, berde Lord. del